Leonce bitariho ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi duhera kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira umunyamabanga mukuru wa onu aratewe impungenge n'ingene ibintu byifashe mu burundi mu bijyanye n'ubutunzi n'imibano ngo bitera bisubira inyuma joseph musabiye abandi aratubwira bimwe mu biri mu cegeranyo giherutse gusohoka icegeranyo ariko bamwe biyamiriza harimo cyane cyane leta y'u Burundi idoni idoni ni kanya ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu burakebura abatunze imiduga ko boje baramenya amategeko ni mu gihe ngo hari abarisha bita otokola bitemewe mbere hakaba haherutse no gufatwa ingingo yo kubihagarika mu ntara ya Ruyigi hari umushinga amateka yatowe ku izina ry'urunani amizero y'abarundi avuga avuga ko aburabuzwa n'abajejwe intwaro mu bikorwa ziwe mugabura amatari w'intara si twabibona muraja kuvyumva mu kanya mu bijyanye n'indero naho abanyeshuri be ku ishuri ryisumbuye rya tora mu ntara ya bururi bamaze kabiri barahagaritse ibyigwa ngo bafungurirwe intica ntikize muri kaminuza y'uburundi hamwe na ndera abigisha enesi naho bamwe mu banyeshuri ntibakira neza ingingo y'umukuru w'igihugu isubiramo ukundi igusha ibijyanye n'itangwa rya ka gafashanyo bita buruse ndasubiye Musa sangwa ikaze nayo bisata vyerekeye imibano n'ubuzima bw'abanyagihugu ngo vyahawe uburyo buke mu mafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze eka ngo n'abantu bakwiriye gufashwa kugira ngo babeho ngo bagiye bari bariyongera gushika ku c'abanyagihugu kane ni inkuru dushikirizwa na joseph nsabiyabandi uburimyi n'indero vyahawe uburyo buke mu mafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze Antonio Guterres atanga karorero ku bisata nk'icamagara y'abantu n'icerekeye yamazi uburyo bushigwa muri ibyo bisata bwagiye buragabanuka kuva ku bice mirongo itatu ku ijana ngo gushika ku bice mirongo indwi na bibiri ku ijana muri uyo mwaka waraye urangiye icegeranyo cawo ni cerekana ko abanyagihugu bagwiriyemo abakenyezi abana n'abakiri bato bakeneye imfashanyo kugira babeho bagiye bariyongera bava ku muriyoni umwe umwaka ngo ukaba kurangira abakeneye imfashanyo bageze ku miliyoni zitatu ico cegeranyo kibandanya gishikiriza kandi ko abarundi barenga gato imiliyoni munani ni ukuvuga ibice birenga mirongo indwi kw'ijana vy'abarundi bafashwe na malaria mu mwaka uheze muri bo hafi ibihumbi bine ikaba yarabahitanye ico cegeranyo nyene kivuga ko hari abarundi bakibandanya guhunga igihugu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu asaba leta y'u Burundi gufata ingingo zose zishoboka kugira amahoro n'iterambere bigaruke mu gihugu Antonio Guterres agasaba abegwa bose n'amatati ari mu gihugu gushira imbere inyungu z'abanyagihugu mu kwitaba ibiganiro birongowe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko atakirinze gusabwa ibiganiro ngo byo bishingiye ku karangamutima k'amasezerano y'Arusha ariko rero joseph leta y'uburundi iriyamiriza ico cegeranyo ikavuga ko canditswe Burundi butacemera ariwe jamal benomar mu itangazo ryo kuri wa mbere umunyamabanga mukuru wa leta philippe nzobona riba yamenyesheje ko ibiri muri ico cegeranyo leta itaranabimenya idonido naho biri iri muri iki cegeranyo leta y'uburundi itarayimenya ido n'ido kubera ko itabishikirijwe ku mugaragaro leta y'uburundi irashaka kumenyesha ibi bikurikira leta y'uburundi irashimishwa n'ukugene yamye ikorana n'ishirahamwe mpuzamakungoni bagakora bumvikana cane cane guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri leta y'uburundi irashaka kwibutsa umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungoni yuko uwanditse ico cegeranyo ariwe yitwa jamar benomar yahora ari umuhanuzi adasanzwe ku kibazo cy'uburundi yamaze kwiyamirizwa na leta ikanamukurako icizere ku mugaragaro aho yuko yosubirizwa n'uwundi leta y'u Burundi yashaka kwibutsa ishirahamwe impuzamakongoni ko hari ingingo zibiri ngendegwako kandi z'inkoramutima amategeko agenga iryo shirahamwe yubakiyeko ingingo ya mbere ni ijyanye no gufata ibihugu byose bigize umuryango ku rugero rumwe ya kabiri nayo ni yuko igihugu cyose kigize kandi cyemewe n'umuryango gifise uburenganzira bwo kwitunganiriza ibijyanye n'ubuzima bwacu n'ubw'abenegihugu bacu igihugu cy'u Burundi rero kikaba cinjiye muri uwo muryango kubera izo ngingo leta y'u Burundi ikaba yashaka kandi kwibutsa yuko inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu isanzwe igengwa n'amategeko akurikizwa ku bihugu byose bigize uwo muryango wawe ONU kandi ku rugero rumwe leta igasaba yibutsa shirahamwe mpuzamakunguni ko ribwirizwa gufata uburundi nk'igihugu cikukiye nk'uko ribigirira ku bindi bihugu byose bigize ishirahamwe ihuriro ry'abakenyezi bo mu karere ka Afrika yo mu buseruko na jongo rirarajwe ishinga n'ibibera mu Burundi ivyo bakaba babishikirije mu rwandiko bashize ahabona ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi guheze kwa kabiri abo bakenyezi bagasaba ko ibihugu karere vyogira ico bikoze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi biri muri urwo rwandiko tukabisomerwa na Arida Ndayikeza ubwo rwandiko rwashyizwe ahabona mu gihugu cy'ubuganda inyuma y'inama yari yahuje abakenyezi bo mu karere ka afurika yo mu buseruko abo bakenyezi bavuga ko bakurikiranira hafi ibibera mu burundi aho hibonekeza ubwicanyi abantu banyuruzwa n'abahohoterwa nk'abagore n'abakobwa abo bakenyezi bakabona ko ibyo ari guhungabanya agateka ka zina muntu bakanavuga ko leta y’u Burundi atacikora kugira itorere umuti ibyo bibazo muri urwo rwandiko abakenyezi bababazwa n'ingene ibiganiro bibereye arusha atakirashikwako gishemeye gikomeye cyoza gisubiza mu buryo ibitagenda neza mu Burundi babandanye bavuga ko abakenyezi n'abigeme bagize ico baterera haba mu gihugu canke hanze y'igihugu kugira ibibazo bihanze abarundi bishobore gutorega umuti iryo huriro ry'abakenyezi bo mu karere ka Afrika yo mu buseruko batera kama bakuru b'ibihugu by'akarere kugarukira abarundi ku bwabo ngo nta teka bitanga kubona hari abanyagihugu bo mu Burundi baguma bicwa abandi bahohotega ubuzima ariko ntihagire igikorwa abo bakenyezi baheraheza basaba umuhuza mu matati y'abarundi yoweri museveni ko yotorera umuti ibibazo by'abarundi bidaciye mu nguvu abakenyezi bashize urukumu kuri urwo rwandiko bose hamwe n'icumi batanu bava mu gihugu c'uburundi umwe ni wo mu gihugu c'ubuganda uwundi ni wo muri sudani y'amajepfo umutanzaniya uva mu gihugu cy’u rwanda hamwe n'uwo mu gihugu ca kenya urakoze arida ariko nkumenyeshe ko ihuriro ry'abakenyezi nabo bashigikiye amahoro mu Burundi ariyo wape ryiyamiriza ibiri muri iryo tangazo mu itangazo ryasohotse kuri wa kane hicegera c'urongoye iryo shirahamwe amenyesha ko ibiri muri iryo tangazo ataho bihuriye n'ibiriko biraba mu Burundi ahubwo ko zihanze abarundi ari zijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ubutunzi muganga Kiristina Nina niyo nsabye agahamagarira abarundi kazi bahungiye mu mahanga gutahuka Christine Nina niyo nsabye ni itangazo rigamije gutesha intumbero mbi y'abagore batari bake bandi bari mu mahanga abakenyezi bitwa ko ari abarundikazi cyangwa baserukira abandi bakenyezi b'abarundikazi ni ba barundikazi benshi bavuye mu burundi kubera ivo za politike twebwe rero duhurikiye mu mugwi witwa wapu abakenyezi bashigikiye amahoro baharanira amahoro mu burundi bashigikiye amahoro kuko amahoro arahari ko amahoro aguma twumvikanye twashize hamwe ngo tugirire itangazo tubateshe twese tubabwiye ko ibyo bintu utabyemeye ko twe turi abakenyezi bari mu burundi tuko dukorera mu burundi turabona ingene igihugu cyacu kimeze turazi ingorane ziriho ingorane dufite ubu mu burundi ni ingorane zijyanye n'ibiterwa bitameze neza ingorane zijyanye na ekonomi zijyanye n'ibihe ingene ibihe byahindutse bigatuma abantu bataronka ivyimbugwa hariho inzara mbere ntitworeka kuvuga ko hari inzara mugabo si inzara y'igitangaza ikindi toreka kuvuga nuko abakenyezi mu bisanzwe nibo bama bashikirwa n'ibyago mu gihe habaye uh, habaye ama amacizi igihe habaye ingwano igihe abantu bariko bariruka abakenyezi baba bamererwa nabi gusumba mugabo ubu igihugu cacu kiko kiraja imbere twese turazi neza ko two turashira hamwe kugira ngo ivyo bintu bihere kugira ngo abakenyezi bidegembye abakenyezi bumve ko bari mu gihugu cabo kandi bashaka kuguma mu miryango yabo bagakora imiryango yabo uko bitegerezwa dushika kubabwira yuko bohagarika guhenda abandi bakenyezi bo hanze kuko ibyo bavuga byose n'ibintu ataho bisa bisana n'ukuri n'ibiriko mu Burundi ikindi twobasaba akandi kamu ni uko nabo nyine butaha baramaze kubona ko ushatse gutaha wese ashobora gutaha kandi akaza mu burundi tukamwakira turabandanya nano makuru ishirahamwe ntabariza mwa abahoze harabanyororo rirashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abapfungwa bamwe bamwe mugabo rigasaba ko hoba n'izindi ngingo zotuma hari kugwa n'abandi bapfungwa ba politike userukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko ari we Jean Marie Nshimirimana abona ko leta yokora ibishoboka kugira ngo n'impunzi zose zitahuke ngo ni naho hoboneka amahoro arama yabishikirije kuri uyu wa kane mu kiganiro kubamenyesha makuru Oba niyo nkuru uwuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe rihurikiyemo abahoze bafunzwe n'imiryango yabo abona ko kugira habe utwigoro twoshitsa ku mahoro arama leta yokora ibishoboka abafungwa bamwe bamwe bagafungurwa ikanabahunze igihugu bagahunguka jean marie nshimirimana nabariya bahunze barashobora kuba bafite icyo bahunze twe tukavuga rero amashyirahamwe abihebeye imana leta y'uburundi yofashanya n'ayo mashyirahamwe akisangira bene wacu bari hanze tukumva ingorane bafise hanyuma tugaca tugaruka tukabwira leta izo ngorane ukuntu abo bene wacu botaha byo twaba turi turakora byose izo mpunzi zitatashe nta koshoboka igihugu kitosubira kuronka iterambere uwaserukira ishyirahamwe SPF anabona ko abafunguwe bokurikiranwa iyo bamaze kugera mu buzima busanzwe kuko hari abaca bashikira mu bindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi tukaba dutewe impungenge n'abanyoro barekuwe bakaba bariko baricwa bamwe bamwe bifatiye ku busuma basubiyemwo mwarabyumvise mu ntara ya Ruyigi ko abarekuwe abanyororo barenga babiri bishwe iryo shyirahamwe ribona ko mu mabohero hakiri ibitigiri binini jean marie nshimirimana akabona ko hoshigwaho izindi ngingo zofasha mu kurekura abandi bafungwa murabye amabohero atandukanye twe tukavuga tuti rero leta n'ubundi n'uwo mugwi bashyireho izindi ngingo zishoboka zotuma abatashyikiriwe n'ijya ngingo kugira nabo bashikirwe kuko twe tubirabye neza turabona yuko hariho abagipfunga imvo za politiki bakiri mu minyororo muri icyo kiganiro uwo aserukira ishyirahamwe SPF abona ko leta yosubira kugira imigenderanire n'andi mashirahamwe ndetse n'ibindi bihugu kugira bifashe mu kugwanya ubukene buri mu gihugu isanganiro inama isumba ingimba nari nabibabwiye nsongora ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu buherutse gufata ingingo yo guhagarika ingingo yafashwe n'ishirahamwe Otraco yo kurihisha ivyo bita otokola zishigwa ku miduga yose imbere yuko batanga ico bita control technique umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu akavuga ko vyamenyekanye kubera imyidogo y'abanyagihugu bavuga ko bariko baribwa Jean Claude Mpawe n'Imana agasigurira abatunze imiduga ko bomenya amategeko kuko ngo imiduga yose ntija kutwo tuntu kandi noneho ngo si udupapuro nk'utwo bahabwa de sécurité circulation routière ibi vyariko birakorwa ubu vyari biki iyo myidogo abanyagihugu bayigira kubera iki ubwa mbere hoho harutuntu utuntu bashirako kutotokola turya by'ukuri ntitwemewe n'amategeko ni amapulakete de sekirite rutiyeri kandi aba ari metalike eh, kandi bifise ingero zizwi n'itegeko muri ordonance eh, muri article igira kane baravuga yuko umuduga wose kugira uronke controle technique utegerezwa kuba ufise utwo tu plaquette de sécurité mugana ho nyene tegeko rivuga muri article ya mbere ati ikamyo canke kamionette kamionette pickup canke uwundi muduga twara abantu benshi guhera ku bibanza cumi n'ibirenga bategerezwa gushirako ako kantu mugabo naho nyine n'igihe uwakoze uwo muduga atavyumvira atagakoranye no kuvuga rero iyi miduga y'abantu isanzwe itunzwe mu miryango yuko ako gapapuro tari co babanza gusabwa kugira baronke urwo rupapuro rwa tra nta na gatoya kuko mu mwitegeko ntabirimo hari umushinga amateka yatowe mu ntara ya Ruyigi yidoga ko aburabuzwa mu bikorwa byiwe n'abajerwe intwaro ngo bamwagiriza ko akoresha amanama mu kinyegero uwo mushinga amateka yatowe ku izina ry'urunani amizero y'abarundi asaba ko yogira umwidegemzo nk'abandi mu ntara buramatari wa Ruyigi we bamenyesha ko ujerwe intwaro wese abwirizwa gukurikiranira hagufi ibikorerwa mu karere arongoye Jean Claude Nshimirimana baramukubagura nabo bari kumwe umushinga amateka Pascal Bizumuremyi asaba kubahirizwa no kumureka akidegenza mu ntara asanzwe apfukamwo buramatari w'intara ya Ruyigi Abdallah Hassan avuga ko yasanze uwo mushingamateka mu nywero yari arimwo kuri uyu wa gatatu ashaka gusuzuma ko yariko akoresha inama nk'uko yari yabibwiwe ariko rero ngo yasanze ata nama yariko iraba Abdallah Hassan asigura ko uwujejwe intwaro wese abwirizwa gukurikiranira hafi ibikorwa n'abari mu karere ajejwe kumva z'umutekano Jean Claude Nshimirimana mu rwigi isanganiro kuba zosaba iyo ngurane bagasaba ko iryo tegeko ryosubirwamwo rikaza ryisunga ubukene abarundi barimwo kurikira bamwe muri bo bari kuri mikro ya Alain Desire Bukeneza twebwe nk'userukira abandi twayakiriye nabi cyane kuko n'ingingo ije isambura ubumwe bwari buhari mu banyeshuri ndetse n'ingingo ije isubiza inyuma imbere yo kuko dufatiye ku buzima abanyagihugu babayemo birerekana yuko ishaka barafite ryo kwiga rigiye kugabanuka kuko kugira ngo bashobore kuriha iyo ngurane nta buryo buhari ntabwo dushobora kubiriha kuko natwe ntitubone uko biriko biragenda icyo twushima ni uko biyumviriye ko hoba hariho inshapinke ziruta izindi mugabo n'abandi baronse amata makeyi cyane cyangwa ari munsi yayo bavuga ko ashimishije nabo nyine n'abana b'igihugu ni uko bufatwa kumwe cyo kimwe n'abandi kubera ko n'abari imbere yacyo tubona ata kazi bararonka sinzi ko twashobora kwiga kuri iyo ngurane hanyuma tukazamara igihe tutariko turayisubiza rero ku bwacu dusaba ni uko twabandanya tuhabwa ku tubandanye dukurikirana ibyo byigwa umuco udasobanutse neza ni ukuntu iyo ngurane izorihwa mbega umuntu uzoba wararose akazi kugira ngo urihe iyo ngurane ikindi naco kare turabona yuko umuntu aza kwiga muri Universite y'u Burundi yahora arihigwa kaje gafashanya ibitabuse ariko baravuze yuko hariho bamwe baza batoye kirya kibazo dukora cyitwa exeta hanyuma ariko ntibashobore kurihigwa kaje gafashanya twaba tuzi yuko hariho nk'abana b'abantu bayabaye abanyagihugu babayabaye bahora baza kwiga kaminuza y'u Burundi basahirizwa na kaje gafashanya ata buryo burebure baba bafise mbega none bazoshaka kwirihira iyo ngurane bazaba basabye kandi kubaho ino mu gisagara byahora bibagora bazoha abaciye ubwenge cyo n'ikintu nziza cyane amugabo urumva n'abandi bo bimvira ko ntibace babaheba kuntu tubayeho abanyeshuri bo muri universite y'u Burundi benshi barabizi tubayeho mu buzima bubi niyo burse yahahora uko vyahora ibihumbi mirongo itatu kubibamwo ukwezi kose byari bigoye gutanga ingurane ntibyari ibintu bibi mugabo nuko naho uba uhejeje ntushobora kuronka ahantu uzoshobora gukura eh, amahera kugira ushobore gusubiza turabona neza yuko iyo ngingo iza kutugabura urumva ngo hari bamwe bazoyironka abandi ntibayironswe ni kuvuga yuko rero baje kutugabura mu migwi kandi urabona ukuri hayo mahera mu gihe dusanzwe tubaye mu buzima bugoye dusanzwe dupanze amazu tugiye kuyarangiza nta buzi duheza turonka none wumva ayo mahera tuzoheza tuyishyure gute byoba nari ko byahora abanyeshure nabo barise y'itora muri komine mugambi ntara ya bururi barahagaritse ivyigwa kuva kuri wa gatatu bagashikiriza ko bafungurirwa intica ntikize maze bigatuma badakurikira ivyigwa neza urujejwe inyigisho mu ntara ya bururi avuga ko ishure ribafungurira rikurikije uburyo buhari harabanywanyi b'ishirahamwe rejidezo himuyinga bidoga ko iryo shirahamwe riguma ribishuza amafaranga y'ibirarane bahejeje kuriha muri regidezo muyinga bavuga ko ataruhusha go gutanga ataruhusha rwo gutanga amakuru bafise ico bamenyesha gusa nuko hari sekeza yo kurihisha bose barifitiye amadeni kuri uyu wa gatatu hiri uruhagarara ku mutumba wa ruvumu muri komine nyabikere ni mu ntara ya karusi akaguma kavuye ku rupfu rw'umugabo yarazwi ku izina rya ntirunenwa desire wo kuri uwo mutumba nyene akaba yapfuye kuri uwo munsi nyene umuryango wo yitavye imana waranse kumuhamba ngo ni kugeza babanze bihore bice uwo bagiriza ko yoba ari we yamwishe mustanteri wa Komine nyabikere we akaba yahavuye ahishikira agasaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira no kwemera ibintazi inkuru ya karimanzira dukubitira imwaro abanyagihugu badandariza mu isoko iri ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro baridoga ko ikiringo kinini kirangiye muri iyo soko hatagira amazi n'utuzu twasugumwe bafise ubwoba ko bashobora gufatwa n'indwara ziturutse ku isuku rike maze bagasaba ko ayo mazi n'utuzu twasugumwe byugawe haraheze igihe kugurugwa umuhanuzi wa mustanteri wa commune kayokwe avuga ko ivyo bibazo biriko bidatora umuti karimanzira uno munsi ni Evariste Nziko Banyanka akadushikana mu isoko iri ku mugwa mukuru y'intara ya mwaro ni ibikorwa nyine umuntu agira yifashisha umuntu avuye kure haronke hanywera amazi turi mu isoko iri ku mugwa mukuru w'intara mwaro isoko yubatswe mu mwaka wa bibiri na kane iyo soko icubakwa harimo utuzu tw'ubwiherero n'amabombo y'amazi meza ivyo navyo birugaye haraheze ikiringo kinini hari n'abavuga ko haheze imyaka itandatu vyugawe vyemezwa n'abarimi iyo soko sindayihebura disimasi n'umwe muri abo twamusanze mu isoko ya mwaro ariko yivuna akanyota rero nk'ibyo by'isuku nibyo nyine byari bikenewe mugabo mbona bitagenda neza by'isuku kubera amazi hataye ariho ayo matwarete nyine ntayo ariho amabombo hagiye yarumye imistaneri yaravuze yuko ariko arabigerageza ariko ararondera ukuntu bijya mu buryo mugabo ni ntabyo turabona abaje kurema isoko ngaho imwaro canke abahadandariza abataronse akazu ka sugumwe mu mihana ya hafi bikinga ibisaka uko kubura utuzu twa sugumwe n'amazi bitera amakenga baza kurema iyo soko bafise ubwoba ko bashobora kuhandurira indwara ziturutse ku kw'isuku rike simbakira Sophie numwe mu bafise ayo makenga adandariza mu isoko ya mwaro amazi yarahigeze ariko ushika ubu nta mazi ahari kandi isoko igenderwa n’umwe n’abantu benshi benshi cyane hanyuma ibintu by'amatwarete nta matwarete ahari bituma cyane cyane haba umwanda udasanze bigatuma n'indwara ziba kuko amazi atahari n'umuntu ari mu isoko ashobora gukenera amazi ashobora gukenera gukaraba urabona ko hari usanga ariko barafungurira mu isoko ntashobore kuronka amazi akaraba cyangwa amazi anywa ugasanga ariko bayasanga mu mihana bashaka kunywa n'amazi mabi ariko boduha nk'ayo meza ku isoko usanga ari amazi afite isuku ubutegetsi bwa komine kayokwe burumva kama buterwa umuhanuzi wa musitanteri wa komine kayokwe ajejwe iterambere aremeza ko ari ikibazo kimaze igihe nduwimana emmanuel avuga ko ibyo bibanza vyugawe kubera kutumvikana hagati y'abaramutswa komine n'ishirahamwe regidezo ku bijanye n'ukuriha amazi yakoreshejwe aremesha abarema n'abadandaza mu isoko ya mwaro ko ico kibazo kiriko kiratorerwa umuti e, ku vyerekeye ico kibazo cy’amazi n'ubwiherero si kuvuga yuko ari ubwabo bwa komine cavuye ku isoko yubatswe kuko icyubakwa hariho ishyirahamwe ryayubatse rica rigenda ritayishikirije neza tugiye kubaza muri regidezo baca batubwira yuko iryo shyirahamwe ryagiye riheraniye amafaranga regidezo regidezo rero ica iradufatira ibihano ica ivuga yuko komine ibwiza kubanza kuriha ayo mafaranga imbere y'uko yaba amatara cyangwa amazi babirosa iyo soko kuva aho turonkeye umusitanteri mushasha twebwe twarabahanyamuzi twaramushikirije ico kibazo aca muri regidezo barumvikana yuko bomugirira iyo fagitire akayibona hanyuma komini kayiriha regidezo ikabona kugura ayo mazi abanyagihugu bakorera mu isoko ya mwaro bati turatanga amatagisi ariko ayo matagisi natugaruka ko nta mazi ahari turafise ubwoba kigiye gutorerwa inyishu mu kiringo kingana gute natwe ubwo bwoba turabibona ariko twobizeza yuko mu kiringo kitarenga ukwezi hamwe regidezo yoduha iyo fagitire twoca tugikura mu nzira tukayariha uwo mutegetsi avuga ko nk'ikibazo cyihuta ari utuzu tw'ubwiherero utwifata kibanza dushasha turuko turubakwa ku nkengera z'isoko akamenyesha ko mu ndwi imwe tuzoba twuzuye kugira baje mu isoko baronka wifashisha urakoze Variste nino ngaha duciye turangiriza hano makuru mu kirundi twariko turabashikiriza kuri uno mutaga reka ndabakengurukire mwebwe mwese mwayakurikiranye nshimire na Emetu Semitebutsi yari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Leonce bitariho umunsi mwiza mwese murakoze